所以好事不出門，醜事傳千里。近年香港嘅公關災難可謂經常出現，由政府去到大型企業，甚至去到政黨，佢哋喺處理危機時候經常損手爛腳，甚至成為市民嘅笑柄。點解啲人成日打攪關公？係咪因為佢哋諗嘢諗唔通？咁點解佢哋諗嘢諗唔通？會唔會係個頭有個窿咁？ 點到十點，我邝明書我葉德寶。關公災難。 Ting Kwok is going to take another gold medal for Hong Kong in the scratch race. And Elia Vivian is giving it everything. The race is for bronze now. Gold is settled. Kwok gets it. Here he is. He is the world champion. Oh, well done, sir. representing Hong Kong, Kwok Ho Ting. 喂，各位关公灾难朋友啊，咁我哋今个礼拜又见面啦。咦， 頭先啱啱節目開始之前呢，就播咗一段好精彩嘅單車片段，應該就會介紹我今日嘅嘉賓出嚟嘅。咁、我覺得好奇怪，咦關公災難冇得卡文啊，卡文就同咗阿劉細良咧去咗不丹啊，去 enjoy 人生啊，所以抌低我，咁所以我就要變陣啦。今日就冇乜災難，但係點解用關公嘅時間呢？其實大家諗下，關公呢個人其實喺歷史背景嚟講呢，就係、一個嗯好有正義凛然嘅人啦，尤其喺亂世之中出嚟咧更加重要。我諗唔知阿 Marco 咧應該介紹出現。Marco 平時有冇留意新聞啊？ 有噶，我都有㗎幾係啊，幾留意時事啊。嗯，嗱，陣間我都會考下你啦。咁啊、今日就你知啦，啱啱黑雨又完咗啦。另外今日立法會流會啦，跟住就有黃毓民今日就判啦。另外就有七警事件啦。我今日咧，我相信咧，如果做記者嘅朋友已經忙到不亦樂乎啊。咁啊、所以我哋就話，咦，關公出嚟點解咧？其實呢段時間除咗好多嘅時事新聞之外，大家唔知有冇留意咧？早兩個禮拜就係香港傑出青年頒獎典禮啦。咁啊，曾經有一名嘅傑青一位黃啊女士就話 自己咧二十九歲嗰年咧已經咧用用咗洪荒嘅力量咧將層樓已經係攻甩咗啦。咁跟住而家有樓有鋪，佢覺得人生咧最緊要就係有樓揸手。咦？咁我旁邊呢位阿 Marco，大家就奇怪，咦？呢位年青人其實都好後生啫喎，今年幾多歲啊？Marco 你？今年廿八歲，廿八歲，係哇，非常之厲害。咁阿 Marco 係邊位啦？Marco 中文名就叫做郭浩庭啦，我哋叫 Marco 啦。咁 Marco 今年就啱啱咪廿八歲，好年青嘅。佢就係前香港單車代表隊嘅成員啦，亦都係擅長係 場場地單車賽嘅。喺二十歲嗰時候贏過世界盃嘅場地單車冠軍，一一年就攞到世界場地單車錦標賽嘅十五公里捕捉冠軍，亦都係繼黃金寶之後咧，香港第二位嘅單車運動員攞到世界冠軍，而且係穿上彩虹戰衣。雖然今日唔係今日灰色戰衣，其實都講下啦。我哋好多人講話，哇，其實年青人成功會係點呢？究竟係咪有車有樓，供一層樓，有誒、呃有小朋友，有番狗就叫做成功啦？咁所以其 實今日關公咧，我哋發，其實我哋可以講下其實。其實有好多唔同嘅故事，我見到 Marco 咧，Marco 咧就見咁後生，原來 Marco 已經係退咗休喎。退咗役， 退咗役啦，但係咧，今日我哋題目就叫做退而不休。雖然咧退咗役，但係仍然又發覺你好活躍。除係咗運動之外咧，我都知道你有唔同一啲嘅事業你做做緊啦。其實我想今日嘅節目咧都有個零鐘頭咯。我哋啱啱就睇完一段好精彩嘅片段咧，就係、Marco 當年係攞咗呢個嘅比賽裏邊嘅冠軍衝線一刻啦。其實我不如講翻少少，可能啲人會對阿黃金寶熟啲啊，對李慧詩會熟嘅，可能對阿 Marco 你認識少，咁所以我都想唱今次機會，原來香港都有一個好出色嘅運動員。不如嗱，Marco 時間交俾你， 講下你點樣 enjoy 呢個單車運動，同埋點加入香港嘅單車隊，同埋點樣離開咗單車隊。其實好多個古仔，可能大家呢段時間喺報章、喺電視裏邊都睇過一啲訪問嘅。咁、但係今次真係 Marco 親身喺現場啦，大家都好歡迎大家喺網上邊，如果有啲問題想想問阿 Marco，隨時可以留言嘅，我哋而家讀出嚟。同埋我之前咧都同一單車朋友傾緊偈，佢哋都有一紮問題俾咗我，我都 forward 咗俾阿 Marco。咁係 Marco 都話好願意趁今日個時間，有個親身距離同大家去解釋下究竟呢個運 動係乜嘢，同埋究竟成功係咪一定有車有樓叫成功，定係追求夢想先叫成功咧？啊，Marco 啦，呢個時間 OK 交俾你啦。好誒，咁、我由我初初接觸單車開始講起啦。其實我係十三歲，即係嗰陣時係中一， 中一嘅時候咧就有個翻返下學啦，上堂有個體育老師就敲門入嚟，咁、就話啊，我哋依家有一個計劃就係、由體育學院舉辦嘅，咁佢、就係叫做誒、呃明日之星嘅。 報名嘅誒、呃、運動項目嘅嘅一個誒誒、呃呃、篩選計劃，咁嗰陣時咧誒嗰陣時十三歲喎，但係十三歲之前咧，其實我係冇玩運動嘅，冇運動底嘅，唔係中意踩單車嘅都冇嘅。都冇嘅，係一個冇乜目標、冇乜方向，讀書又唔叻。誒好似你嗰間學校叫咩名啊？ 以前間學校叫第一初初攞報名俾嗰間叫五華五華中學，中學，係啊五華仔 OK。係啊係啊，咁之後好似喺新蒲崗嘅 OK 係啊新蒲崗。嗯咁跟住咧，佢就有個表格。咁其實我我一路都形容啦，或者而家經常分享咧，就係、嗰個表格咧，其實就誒、呃改變咗自己後邊嗰十幾年嘅人生，我覺得係。因為嗰陣時個表格咧就係有好多運動項目嘅，咁、你就可以揀啦。平時嗰啲誒足球啊、籃球啊、跑步啊、羽毛球好多項目俾你揀。咁、有一欄咧就係單車。 咁喺我嗰陣時二千年啦、零一年嘅時候，其實單車喺香港係唔流行嘅。嗯嗯你如果譬如你去吐露港踩單車，你可以誒、呃一程踩到去都見唔到有人嘅，嗯，冇人嘅二零一一年嘅事，即係二千年。二零零一零一時，零香港人零一都唔係話好熱衷單車唔係好熱嘅。衝單車。誒、嗯你可以一條路一個夜晚係見唔到人嘅。咁可能你諗下，依家我諗你半夜去踩都會有人喺度講下，你踩緊。見喺孖橋嗰度夜晚幾夜都有人喺度係啊，踩車幾日都有嘅。人踩嘅。咁嗰陣時就見到，誒單車 幾得意喎。誒、嗯一個好似唔係好容易接觸到嘅運動。咁我細個其實都係比較中意揀一啲小眾嘅嘢嘅。 OK 嗯係啊，唔係好中意啲大路即嘢嘅。係籃球、足球啊、網球啲好大路係啊，即係啦操場玩嗰啲就就冇乜興趣嘅。咁啊、見到誒有咁嘅 咁好嘅一個計劃啦，你又可以試下去篩選，咁同埋你自己有幻想啊，單車比賽應該好刺激嘅喎，好似賽車咁好快嘅喎，咁就就係嗰一個剔，咁啊去咗個報名啦，去咗個篩選啦，咁啊一輪輪嘅，開頭有誒、呃可能一千人，咁啊慢慢篩篩篩篩兩三輪之後咧，最後可能得翻十個人就係接受嗰個單車隊訓練咯。咁嗰陣時就係一個讀緊書一路訓練咁嘅日子咯。嗰陣時講緊就係中一去到中五啦，嗰段日子就係 兼職咁啊，即係唔係兼職，即係兼讀，讀完書放學咧就去練習咁樣。咁到到中五會考畢業完咧就正式上咗全職訓練，咁一練就練咗十年啦。 要我講下先，你由中學嗰時候咧就轉咗另一間中學嘅喎。係啊係係咪啊，嗰陣時係轉咗去林大輝中學啦。 O.K. 依係啊間大依間中學，我諗呢排可能都有啲人留意，因為啊林大輝已經做立法會議員啦。係啊係啊同埋我知道你間中學咧係好鼓勵學生係去誒、呃、選擇一種中意嘅運動而去培養佢哋嘅。係啊係啊，其實嗰度都有好大嘅推動力嘅，即係我一路讀緊。 即係咁樣 bad mouth 又唔係幾好，可能有有一個誒、呃更加好嘅選擇，因為講學校佢有三個 mainstream 嘅，一個就係話誒運動啦、fashion 啦，同埋 IT 啦，咁佢就鼓勵啲誒學生其實叫做多元發展啦，即係除咗基本嘅傳統嘅學科之外，你應該 develop 一個係你自己有興趣誒咁嘅專長咯。咁嗰陣時學校其實係好 support 咯，好 support 就係話啊，我去請假根本無限請假嘅，你要比賽你就好嘅去啦。學校係啊，咁啊翻到嚟就老師幫你補習啊， 咁樣咁就去去去 pick up 翻個課程咯，係啊。嗯，咁你父母嗰時有冇好鼓勵你咧？因為好似你係獨子嚟嘅喎。係啊係咪係啊係啊係啊！誒嗰陣時其實就因為要讀書又要兼顧訓練，咁、我就話啦，經過一個時間其實係都好 tough 嘅，就係誒好想放棄嘅。咁、我曾經講笑啦，同屋企人講，同媽咪講就話啊，我唔想讀書啦，我想即刻就轉去全職訓練，因為你知青年嘅時候係好好熱好好有好有團火嘅，我即刻去練， 我就可以快啲就攞更加好嘅成績。嗰、個媽咪就唔得，你點都要考埋會考先。讀完中中五咯，嗰陣時係叫做 HKCEE 嗯即係會考係咯係咯。 O.K. 咁我都仲誒知道會考， 你仲要考埋，希望你父母就係得，咦點都要完成嗰個中學階段先俾你轉為做全職係啊，運動員。咁我同媽咪講，我嗯我我唔讀書啦，佢就話唔得。咁跟住我就話，唉，咁我唔踩單車啦，因為真係好辛苦，你要兼顧兩樣。不如講下咁點辛苦法咧，成日講下。嗱，啲小朋友就話翻學辛苦，跟住夜晚仲有補習，但係你除咗朝頭早翻學之外，其實嗰個訓練嘅時間個心路歷程，大家想知道，成日話辛苦辛苦，點辛苦法咧？係冇得去玩喎，係咪咧？我諗同依家 誒啲學生俾嗰個形式，我唔知係咪一樣啦。但係以前總之就放學可能三四點，咁你就去火炭體育學院嗰度訓練。咁、當你五點開始練，練到都六 七點，咁啊食埋飯翻屋企，咁就已經十點啦。咁散晒啦可能都已經功課都未做，咁第二朝咧，可能翻學之前已經要練一課嘅。咁、嗯其實你上堂啊已經好眼瞓、好攰啊，咁係嗰啲位置咯。因為你又知道啊學業又唔可以爭得太遠，嗯而喺單車訓練你又好想追求成績，咁嗰啲平衡嗰啲位其實誒、呃、對於一個學生運動員嚟講係有啲技巧咯，同埋可能中間你要取捨一啲嘢咯，係。成績點樣？可唔可以講下當時你中學時候？成績就係 係啦，咁啊聽阿媽講啦，因為嗰陣時我我就話我唔踩單車啦，阿媽就話你咪唔好踩咯，你自己揀嘅。咁啊諗啦係喎，咁都係要俾心機兼顧兩樣嘢，最後會考就合格。 OK，咁合格之後呢，咁到到我全職訓練嘅時候係講緊一零年啦。咁有一個教學院嘅 degree 咧，就專係 for 一啲全職運動員讀嘅。咁嗰陣時就好似啊驗證咗阿媽以前講係啱嘅喎，因為個會考係誒合格咗，咁對我之後讀一個 degree 嗰個銜接就 會更加好咯。咁如果嗰陣時係冇讀書，可能後邊嗰個 degree 咧就難啲啦。咁所以原來阿阿媽永遠係講得啱啱嘅。啱，即係阿媽講嘢。因為我睇翻少資料咧，就當時咧，即係你就讀林大輝中學啦。咁學校為咗表揚你攞到世界場地單車錦標賽冠軍咧，原來咧將當年你讀緊中午課室就叫做浩庭班房喎。咁另外咧，林大輝你哋嘅校監更加頒咗五萬蚊獎學金俾你喎。哇！咁都 都一個唔錯喎，因為好多學校咧，其實真係唔係咁鼓勵學生去真係全力去爭勝嘅。調翻轉咧，學校都喺學校方面嚟講都幾配合到，幫到你能夠發展你嘅真係運動嗰個興趣。嗯，誒、我諗係啦，本身學校啦，或者講下林生佢就好不嬲 support 體育啦。佢、以前係足球隊班主，嗯係啊咁冇錯佢中意運動啦。嗯咁、所以嗰間學校俾我嘅感覺其實係有一個誒、文化咯，即係體育嘅文化咯。可能你入到去誒、你會 feel 到啊，隔離班或者你自己班好多都係運動員嚟嘅，好、多都可能放咗學一齊去體育學院訓練嘅。嗯咁、你變咗又有啲嗰個同行嘅感覺咯，即係我係運動員，但係啊原來好多人都係喎呢度，即係好緊咁好多要嘢可以大家 share 啊，去傾互相去啊。 support 啦，大家一個同路人，最緊要係同 路人，係啊大家行緊係啊係啊條路，咁你唔會孤單。如果唔係係後生仔個個翻學去玩，跟住我仲要繼續要去訓練，其實係啊嗰段係啊過程我諗都幾辛苦。係所以反而呢個位係更加令到可能我呢啲咁嘅學生運動員轉可以即係中間嗰個位冇冇放棄咯，順利就銜接到去全職訓練咯。嗯。係啊。咁我見你就話零二年就透過體育學院嘅明日之星計劃就加入咗香港單車隊訓練，到咗零六年就成為全職運動員。啊，其實你嗰嗰個由轉 全職你講啦，你話讀完嗰個中學係一個咁緊要，聽阿媽話係咪真係對你日後嚟講係好緊要？定係如果嗰時真係中途輟學，讀完中三放棄嘅話，可能而家條路就行得會更加辛苦，會唔會啊？誒、我覺得我呢條路係揀得啱嘅，嗯即係應該係要有基本嘅學業水平啦。誒、嗯因為你再 train 落去全職嘅時候啦，再 train 落去講緊誒 誒，即係你你已經係體能 train 到某個階段之後，你再要提升咧，好多時係一啲誒、你嘅知識啊或者認知啊。誒、你要去思考咯，即係再唔係就係、我耷低頭係咁踩係咁踩，嗯我就會快，或者冇錯可能你快，但係就成績未必提高。好、嗯多都係一啲你要去諗咯，我點樣 可以贏到咁某個比賽呢？嗯就唔單純就係體能方面。咁所以如果你誒、呃、學業嗰度你放棄，咁其實係對個運動成績有影響嘅。我自己覺得係，係、嗯嗯啊，即係譬如你有冇一個習慣，可能你你會中意誒睇書啊，咁你會好多去留意啊，點樣可以？ 誒、一啲要靠個運動科技、運動科學去令到你自己提升咧，嗯咁呢、個係一個知識水平上面提高，令到嗰個成績，令到運動水平提高係。好啦，咁你轉型咗做全職運動員之後啦，呢、個先嚟料啦，跟住就加入咗港隊啦。我諗成個過程中都應該好多嘅挑戰，好多嘅淚水啊！因為大家哋見鏡頭衝線嗰刻，哇，真係開心啊！但我相信嗰依十年嚟講，我睇有啲即係啲嘅文章講咧，你話差唔多一年裏邊十個月時間以上都喺海外訓練啦，翻屋企 嘅時間好少，一年我諗同父母食到可能都係幾餐食飯。誒、好多朋友可以 enjoy 去玩，你自己就要喺廣州或者大陸嘅地方嘅場地就不斷練練練練，練到有時真係已經發脾氣，好想翻去見屋企人，好想見朋友，但係因為你要達到即係標準啦，同埋你要爭勝啦，同埋嗰時你講過話啊誒、你嘅大師兄啦，黃金寶啦，同埋呢個嘅沈金康教練咧，係一個好嚴厲之外咧，其實可以講下，好多人想知下你哋當中嗰、個個關係會係點咧？因為其實 即係年青人邊個唔中意玩？我都中意玩啦。咁、但係你就要好辛苦、好辛苦去練習。咁點樣去捱嗰段時間啊？誒、我諗分兩個層次啦。首先第一個就係、誒、即係其實真係以前就係喺國內訓練咯。 咁其實冇十個月，即係唔止十個月嘅，一年係講緊得十日喺香港嘅啫。哇！咁其實時間訓練就喺國內，係之後就去其他地方比賽咁樣。咁、我諗首先第一 part 係你有冇即係喺運動場上面有一樣嘢係你好想去追求咯。嗯咁嗰度就係令我堅持一路去練嗰個位置。咁另外一 part 咧就係、當你想放棄嘅時候，咁我頭先講啦，阿寶啊，誒、嗯教練啊，咁佢哋都係即係教練阿寶啦，就有少少好似 mentor 咁嘅角色啦。佢、經常喺我想放棄或者真係踩到發脾氣掉咗個單車嘅時候，佢就會可能同你講啊，其實我以前都經歷過啊，冇錯我都掉過單車，我都我都即係見到唔想踩啊，練到咁點樣去重新收拾心情啊，繼續去誒聽日繼續訓練咁。佢好多呢啲位置誒、就會經常同我傾偈咯。咁因為嗰陣時其實係同房嘅嘛，我同佢係哦，你同阿汪味嚟㗎係啊係啊，O K。咁我汪哦，你知佢味唔少秘密㗎喎，應該都。誒佢佢都冇乜秘密嘅。 咁我諗都有四三四年啦，係啦即係同阿寶一齊，咁就大家做同房，大家係啊汪味嚟㗎。哇！咁即係佢好了解你，你都好了解佢㗎啦。係啊，咁佢又真係好 take care 咯，好多嘢係。好似大哥哥咁樣係啊係啊係錫啊你、照顧你咁樣。尤其是係真係佢零七年贏咗第一次世界錦標賽，嗯贏咗彩虹戰衣之後，誒、佢就同我講話：喂，其實你都得㗎，你仲勁過我咁。咁佢但係你攞時即係三十五歲喎，佢三十三，三十三歲攞，你嗰時係二十三歲喎， 23你即係你比佢更 加早已經攞到。其實嗰度都係另一個古仔啦，又係係喺佢零七年贏咗嘅時候，其實我自己都誒、自己叫自己匿埋定咗個夢想，就係話啊，我都想好似阿寶咁。咁有個嗰陣時夢想其實我係 OK 十九歲啦。咁我係同自己講啊，我踩多十幾年，可能好似阿寶咁三十三歲，如果冇佢咁叻，可能踩多幾年，希望有機會贏到啦。咁咁咪真係定咗個目標，定咗夢想之後，就好俾心機去做。咁 喺你追求嘅過程咧，其實嗰啲訓練啊、受傷啊、跌斷骨啊，就唔係咩大不了，因為你你一路就係諗住嗰件衫咯，諗住嗰個目標咯，諗住嗰幾間彩虹咁樣。嗯誒係一個真係自己好想要嘅嘢咯。咁所以嗰啲推動力係非常之大。咁我定咗之後就一路去踩啦。咁咁啊好彩，亦都自己努力過，就就四年之後就誒俾我自己贏到咯，即係一一年嘅時候。嗯，我記得你話你贏之後第一個最想攬住嗰就係阿寶係咪啊？誒打睇個電話打俾佢先打俾阿媽。 哦，打咗俾阿寶先至打俾屋企人嘅。哇！諗翻係嗰時，我見你衝刺嗰刻，即係我諗嗰種開心嗰種痛苦，就算之前幾痛苦，都已經完全忘記晒啦。嗯，嗰陣時好似發夢咁嘅，其實真係你會係推過咗終點之後，你諗緊啊， 係咪真係咪真係真嘅咧？真嘅咧堅嘅，係啊但係咦，定會唔會已經過咗啊？係你諗同埋緊係咪前面仲有其他選手已經行咗咧？又諗緊真係我，真係我咁樣。好似發緊夢係啊，咁真係好似發夢咁嘅，都都幾得意嘅。係咪？我見你講咧，當你着住彩虹戰衣上嘅時候咧，件彩虹戰衣咧係一件好大嘅 size，因為佢哋預計通常冠軍都係個歐洲 size 嘅車手嘛係，但係俾一個東方一個香港人着上身時候，我見你件衫，最好細粒㗎。我見你件衫好好鬆泡泡咁樣喎，係咪啊？？佢哋冇遇到細馬咯。 咁譬如喺喺個訓練過程中嘅汗水，其實最最難捱係受傷啊，定係邊樣？定係你話真係實只有夢想嘅咧？呢啲嘢已經完全已經嗯唔喺個過程中捱過個捱過咗，但係唔係個個好似你咁有目標咁。其實成個 team 裏邊一個 team training 嚟噶嘛，點樣裏邊大家影響到對方咧？其實我諗都有幾個階段嘅，因為我話全職訓練其實都已經十年啦。嗯咁、頭嗰幾年咧，可能就係、 即係頭嗰一年咧，可能你仲係適應緊，哇！原來唔翻香港㗎，即係頭嗰一兩年你係諗啊，原來喂我練咗成年咯喎，真係一年冇返三百六十五日，得十日喺香港，係啊，咁你開頭係真係適應呢樣嘢，你諗緊我都都唔係啊空隙嘅喎，真係會。係啊，真係過年誒年三十晚先會翻去食餐飯，嗯第二朝就可能就要飛翻返上去過嚟。嗯咁頭一兩年係經歷緊呢啲嘢，嗯咁之後中間咧就變咗就係誒一啲受傷啦，可能我成日試過嗰個鎖骨炒車就最嚴重點傷法啦，Marco 你 呢個就斷咗咯， 斷三次啊，其實鎖骨左同右都呢邊斷兩次，呢邊斷咗一次，呢兩次係啊。係練習時候定比賽誒比時候啊？賽時候咁啊誒同其他對手碰撞咁啊瞓咗落地下，咁其實咧你個手如果一撐落地下或者個膊頭落地咧，咁呢個鎖骨好易斷嘅。即係咁其實好多場地單車時候，公路單車嚟，公路單車係啊哦咁其實好多專業誒歐洲 Pro 嘅單車手其實都好 common 嘅，係啦係好 common。咁但係你頭嗰一次你會覺得誒好大件事咯，即係隻手舉唔起，好痛。 咁樣咯，咁但係慢慢第二、第三次你就會有個誒、經歷，你就知啊 斷咗，咁可能要唞啦，唞一個月啦。但係唞嘅過程其實你都要 keep 住練啦，只不過唔踩出街，可能踩啲室內嘅單車機咁樣。咁嗰陣時就適應呢啲嘢咯。 誒咁、到到後期啦，即係話十年嘅全職訓練，去到係後期，我覺得誒、你話最痛苦嗰樣嘢，反而係你好俾心機去練，誒、投入咗誒好多期望落去一個比賽之後，誒講緊可能係一啲四年一次嘅運動會，你可以係一剎那就冇咗咯。即係可能俾人撞親，好似係啊李慧詩參加奧係啊係啊運今次撞一撞，所以就冇咗一個即係入決賽嘅機會，係啊，冇咗個咁金牌呢啲。對我嚟講，反而係更加 誒、更加痛苦嘅嘢咯。明白誒、反而係心心理心靈上面啦，就肉肉體上反而係可以慢慢克服到。咁、嗯當然啦，你再長啲運動員經歷，你呢啲嘢其實都可以克服到咯。咁、嗯但係對我嚟講啊，可能原來真係咁喎，你就要學識得去接受呢啲現實咯。誒、你花咗好大嘅努力，但係可能就係 一一一兩秒咁就會冇咗嗰個機會。哇！所以嗰個心嗰個你個體能之外，你個點去調節個心心理理素質啦素質，我成日覺得運動員落場嗰下心理素質好唔好咧，都可以影響到你。可能你之前已經係用洪荒之力去練咗，去練得好辛苦，已經呢啲時間做到一個最好成績，但係真係落場心理質素唔好，其他場地原因都會影響到你個表外在現。因素啊、環境啊，好、多嘢你你係控制唔到，但係你就要用一個平常心咯， 係啦。有冇邊一個特別嘅比賽經歷？除咗頭先攞咗創戰衣嗰次之外，有冇邊一個比賽未必係贏，但係好深刻、好深刻嘅咧？到而家諗翻起都覺得可能係一個意外啦，可能係一啲事件發生咗，而係比較少啲我哋知嘅。我哋想想知下你有冇啲特別經歷咧？ 誒、一諗其實都好多嘅，但我一諗咧就諗到喺誒二零零九年啦全運會啦，咁嗰陣時就先鬥一個場地嘅記分賽，咁就由我同阿寶就出戰啦。咁嗰陣時其實 我就都好大勝算嘅，因為之前嘅一啲全國錦標賽就攞過好前三名，咁、去到嗰一場咧就誒、又係嗰啲咯，突然間就冇咗，咁、就一落場就已經好唔開心，就落嚟喊嗰陣時好多電視台啊，好多記者就影相，咁啊落翻去嗰個休息區嗰度就咁仆低就喊，真係好唔開心，好好失望咯。我嗰陣時第一次參加呢啲運動會，你會覺得哇又四年，下一次四年都唔知發生咩事咯。即係對小朋友嚟講，你係係即係對於細好似你好個啲細個 嘅啫，時候幾多歲啊？先都係十十零歲咯哇，咁你會覺得誒、哇，即係四年好遠噶嘛，咁係啦，咁嗰個場地賽完咗之後咧，誒、就打一個公路賽，咁原來咧公路賽阿寶贏咗嘅，咁佢、贏咗之後去到終點過咗終點咧，原來咧佢就收埋咗我嗰個號碼布喺自己件衫入邊。 OK，咁其實佢就俾個意思我啦，就話其實誒、 繼續努力咯，即係只要你仲有機會去比賽，咁你都有有有機會去贏咯。咁嗰陣時其實係好感動咯，即係覺得阿寶係誒、可以。即係阿寶其實成日做埋呢啲好感好感性嘅嘢嘅，好感性嘅係啊咁嘢亦都好去 inspire 到我咯。咁、所以呢啲經歷比較難忘咯。係嗯，可能未必係。 當然係勝利嗰刻就會好開心啦，但可能有啲汗水又喊過，雖然未必嗰刻完成到個賽事，即係唔係你預期中嘅，但係有啲可能同你嘅 champ 你自己嘅 champion，大家嘅誒 companion，大家啲嘅鼓勵，係啊係啊，會令到你尤其是阿係寶鼓勵你咧，阿寶經歷過好多嘢之後，佢可以真係話到俾你聽，誒、一個全運會冇咗咪下次再嚟咯，咁樣佢、你會誒 get 到嗰個意思咯，係。其實真係人真係好容易會有啲嘢會放棄，可能嗰刻都已經即係車都等埋啊！係啊即係我唔想再踩啦，我直情係啊算啦。咁 但係點樣能夠再重整心情，再上路？我覺得呢個係做運動員、做職業運動員要點樣拿捏得好樣嘢係唔容易咯。同埋就係好好彩有個咁嘅 mentor 咯，叫做咁、令到你嗰個可能成個生涯就更加誒、smooth 啲咯，有人去一啲低潮嘅位置去 support 你。 嗯。咁呢啲位都好緊要。我除覺得咗阿寶之外，大家都好關心究竟即係阿沈金康啦。呢、個大家即係可能以前大家都比較少知道，但係隨住牛下女神出現咧，可能好多人都會留意沈金康。我都、嗯我知道嗰時佢都係一個好 harsh、好 harsh 到你個訓練好嚴厲嘅人嚟嘅喎。係喂，有少少點滴分享下你同阿沈金康教練。誒，佢係鬧得我最勁嗰個，即係我係最俾佢鬧得最勁嗰個。係咪你好曳！啊？唔聽話，我我應該唔係。佢鬧你就因為佢 覺得你係有潛質，係咪啊？誒咁我後期就知道嘅，其實我分析咗，即係我都對咗佢十零年啦，真即係好似係。爹哋咁樣對住個仔係咁，你會喎知道原來佢對唔同嘅運動員就用唔同嘅方法咯。 OK 咁最後嗰個目的其實佢用嗰個方法就係點樣令到你喺賽場上面係發揮得最好咯。咁、所以我原來係鬧先至係好成績嘅。即係你要鞭策嘅，要鬧嘅先至有進步。係啊係啊係啊鬧得最金係點樣啊？ 嗱，最今有一次其實啱啱鬥完世界錦標賽翻嚟，咁就話想同屋企人食飯啦，想同屋企人誒誒係咯食飯見下面啊，買下嘢啊，翻香港 shopping 下，剪個頭髮啊，好似長好似長毛咁㗎，真係翻到嚟。 OK，咁啊，開阿教練就話唔得，因為嚟緊一個禮拜後咧，就仲有一個誒、另一個大比賽。咁誒咁就俾佢鬧啦，就話你一翻嚟香港就諗住周圍去誒，諗住點點點，咁跟住咧就入搭火車就捉咗， 就剩翻我上龍崗訓練。咁嗰程火車咧就成程就喺個火車廂入邊指住我喺度鬧啦。咁誒咁係咯，嗰陣時都會唔開心嘅。你覺得啊咁難得翻嚟香港一次，咁但係原來全年啊嘛，過年時候嚟嘅食飯嚟嘅係咪啊？係啊，類似啊，係啊。咁、但係聽佢講啦，最後聽咗阿教練講之後，啊，原來後邊嗰個大比賽又真係攞到成績喎。即係佢嗰個意思，佢唔係無理咯。佢係話俾你聽，因為太近啦，你就真係要 keep 住個 performance，keep 住個 condition，咁、就令到你後邊個比賽就會更加有機會。咁開頭唔開心，但係過咗比賽贏到成績之後咧，就覺得啊，原來聽佢講又係啱嘅喎。即係可能過程之中，即係俾教練啊，俾其他人即係罵到九月臨頭嗰刻都係係人都唔爽噶啦。但係即係發覺原來佢真係鬧你都係即係希望你攞到更好成績。我哋先休息下先，一半個鐘頭都聽咗阿 Marco 講佢呢個嘅轉職運動員嘅生涯。我哋後半 part 可能先講下咧，佢點解已經退咗役？咁但係退之後做乜咧？咁後生廿零 歲退係咪去咗玩咧？都唔係喎，原來佢做得更加有意義，揾到佢個夢想。我哋休息翻嚟之後再講第二 part。